So Sokolo, Tell la Jeezy con el super flow. Motherfucker. Mira ahora donde estamos, contando mucho dinero. Empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos que no podían, dijeron. De mí se rieron. Mírame ahora que yo mismo no me lo creo. Carros lujosos tenemos, prendas solas tenemos. Hacemos lo que queremos, no se pregunte cómo lo hacemos. Aquí fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos, daddy, fronteamos porque podemos, aquí fronteamos porque podemos. la suma que cargamos dinero, la cantidad de cienes que multiplicamos en el juego. Lo minos desde arriba, aunque intentan tocar el cielo, no tocarán la cima. Primero lo mata su ego. Yo salí del barrio y el barrio me convirtió en guerrero. Hoy en día viajo el mundo, ya casi llenó mi radio. Millones de personas que siguen mi movimiento, otros esperan que de la caiga, no creo, lo siento sudor y lágrima. Cuerpo, alma en tarima. Mi vieja me cuida de arriba. Se la hacía posible, jefe de derrumba sudor y lágrima. Cuerpo, alma en tarima. Mi vieja me cuida de arriba. Se la hacía posible, jefe de rumba. Un soldado callejero. Ese soy yo. Haciendo mucho dinero. Ese soy yo. tirado sin un peso en la sala. Se levanta para la escuela soñando a grandes escalas. 17 años a pie, he visto que el tiempo vuela. Ahora en un porche donde descanso mi suela. Una maestra decía que a nada llegaría. Me gustaría ver y darle trabajo en mi compañía. Cantaba por 200 pesos, hasta de gratis. Ahora mucho vale el doble de un Maserati. Al principio me estafaron, muchos me utilizaron y me enseñaron un negocio que no me le abrieron las puertas a quien les vende hielo un esquimal, gasolina un emirato, el icono mundial. Tengo una mente madura, un can dinero podrido, de los que se burlaron, moldeñan y maman de los míos. Se sorprenden cuando ven al humilde crecido. Soy el espíritu, el joseador, la esperanza, el caserío. Bajo. soldado callejero, ese soy yo, haciendo mucho dinero, ese soy yo. Tenemos de todo y fue adquirido a su y pulmón. Soy un real gangsta y represento a Bayamón. Maquinamos, fumamos, chingamos, por eso fronteamos. Nos quedamos con el canto donde quiera que nos bajamos. el de el mucho power. Mi cuero son Eddie Bauer. Las cojo y las espatarran, el toto, le doy su chavo. Las no esquivan, pues mi pistola sigue activa. I don't give Ah. Arriba, arriba, tráeme 15 putas y 5 libras, 7 cajas de Philly para enseñarte cómo es que vacile. Estamos aquí, mucho estilo, cubaneta de 3 kilos. En la muñeca una roleta y tenis en piel de cocodrilo. Así se hace, homie, por y domi, vendiendo trabajo blanco, mucho dinero. Empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos que no podían, dijeron. De mí se rieron. Mírame ahora que yo mismo no me lo creo. Carros lujosos tenemos, prendas todas las tenemos. Hacemos lo que queremos, no se pregunte cómo lo hacemos. Aquí nos damos porque podemos. Frontiamo porque podemos, frontiamo porque podemos, daddy, frontiamo porque podemos aquí, frontiamo porque podemos. Frontiamo porque podemos, frontiamo porque podemos, daddy, frontiamo porque podemos, wey.